Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Agjërimi. Sa me kon zheg dita Ramazanit qysh ka thonë Allahi, Wallahi, ma i zhegitun zjermi xhehnemit e Me këtë ajet, sikur që thash edhe dje, na ka bu farz me ngjinue mujn e Ramazanit, këtë muj që i ka zhdryp Kurani, Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, ka bu texhelli me anë anën e rububijetit e ka zhdryp Kuranin në këtë muj ma të mirën muxhize ma të madhen muxhize të pejgamberit për atë sebep edhe ne ka bu farz ma të mirin ibadet Ai zoti i pagun tona, edhe qerat në haqe, edhe qerat sevape, por me këto zoti në hadisi kudsi, ka, ka pas në meram, ka pas në murat, me na tregu që një sen që i pagun Allahi vetë, Jo për anën të melaqeve, ai ka vleft ma të madhë, se s'ka shti nërmjet kërkon veç vetë zoti, direkt ka thonë, ai për mue buhet edhe unë ato e pagu. Qaq vleft t'madh ka, kur të nalesh në në Kuran në qerat vene, Çdo se, çdo sevap që i punon njeri i shkruhet. Pra në kur menon me e kry një sevap, e shkrun zoti një sevap, edhe mos mujt me bu. Kur ta punon, zoti për njo ja jep dhetë, men xhae bil haseneti felehu ashru emthaliha. Po ai që jep sadaka thonë zoti i jepi shtatëqin sevape, pe shtatëdhetë deri në shtatëqin. e ka bo shemull me një kokërr grun, një njeri që e qet një kokërr grun, kur ta mjell grunin. Ajo kokërr e qet një filiz, po qai filizi i shtin edhe anëve e i bon shtatë filiza, gjithë si dhe gjithë si një kalli i qet ka, ka njëqin kokrra, ato i bojnë shtatëqin kokrra. Vetë Allahi n' Kur'an, po na thot që njo f, për njo shtatëqin na jep. Se kur të marrë sabrin me pjestu, sabri është sabër në ibadet zotit edhe në menhijatet zotit. Qetri është sabër në belat zotit që ta çon zoti n'kadër zotit. Që të dy, dy dhe e këdohet sabri. Kur çon Allahi dert, telashe, Muslimani që thot Allahi ma ka çu amenna ve saddakna e din kjo kaderi ilahi. Edhe s'bon shiqajet, gjysë sabër. E gjysa qetër, Allahi qa ka urnue me punu edhe në t'ardht zor, Por, qa s'ka urnue, mos me punue, edhe një kuajt nefsi. Edhe kjo është gjysë sabri. E ngjinimi është gjysa e sabrit, që zoti ka urnu, me bo gajret, me bo sabër, meshekat në ibadet zotit të gjela. Vllazën, vjen në hatër, Para se fillojna bashkë me kom të atë temen, njeri në ditë Ramazanit me ngjinu i doket shtirë sidomos n'qit vaktin e verët. Tash është shumë një, një, një kohë që insani bash me vujtje mundet me përcjell këtë, mund, këtë ibadet të dashtu. Po, ja përket kjo, sikur një, një, një luftë Resulullahi kur e boni, pej Medinës në Tebuk. Niti pejgamberi që ehli rrumi, jon bo tub, Bizant, edhe kanë bu, kanë fillue me shku me i bu, me me sulmue Medinën, edhe me me bu zotin Arul Kaderëve fet edhe Medinën dhe me jau marr pej dore Muhamedit me hjekë dhe me marr fen islame musliman muzhenë. Pejgamberi niti Tebuku ish veni i fundit që mujke pejgamberi me dalë dhe me pritë mos me lonë m'u afrue ngat Medinës. Allahu alem 700 km qashtu është nërmjet Medinës dhe Tebukut. Pejgamberi alejhi salatu ve selam thirri i qiti njerzt dhe dhe boni nida lufta filloi që nuk kush mundet dhe është i zoti me ecë me shkue me dalë Tebuk me pritë fronti. Mos me lanë ma ngat me na ardhë, e mos me lanë me rrezik atë të lyë që e një islami. U çun insan pa marrë parasysh. Hazreti Osmani një mi deve ja fali pejgamberit. Hazreti Osmani radi Allahu anhu një prehen dukat ja qiti në prehen. A deshën nuk kqyrshin se qysh janë. A kish armë, a s'kish armë, s'kish kurgja aty me kqyrë, veç mas pejgamberit me shku. Allahumme salli ala Muhammed. Por, siç kur gjithmonë, kjo fe pa munafikë s'o kon kurrë, gjithmonë e mira e ko edhe të keqen, që aj ibadeti i zotit i vjen rënë, e nuk e din çka ko me gjetë nesër në zjerm xhehnem. Fel jedhaku kalilen, kalilen vel jebku kethira, o mjerë ata për veti pak kanë me kesh e shumë kanë me kajtë. Se dynjaja keshin dynjo, po pak është dynjo, e kur shkojnë në ahiret kanë me konë gjithnjëherë tu kajt, runa zot ka dherë dhe ja rabbel alemin. Edhe na vllazën muslimon, në këtë jetë sa të jemi, ibadeti i zotit neve nuk na doket rënë, se e dim që zoti na ka urdhnu, edhe zjerri i xhehnemit është ma i vshtirë, kur shkojnë atë zoti në xhehnem. Por, prap Allahi dhul xhelal nuk na ka lon mutlak. S'na ka thonë qishtu edhe me ne kput, me një me thonë si gjithkush ka me ninu. Por na ka lon udhën çilë. Edhe na ka thonë zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Femen kjane meridan ev ala seferin. Po ka bo murad me ju lehtu. Jani në ibadet edhe në din, mos nuk e ka vshtirë zoti këput me thonë, veç ti me ninu more qyshdo që t'jesh, po ka thonë aj që o i smut, mundet me hangër kur të shnoshet e nin atë ditë për një ditë. Edhe plaku, edhe musafiri, ruhsat kanë me, me, me hongër. Vetëm, edhe musafir ka thonë zoti, ve en tesumu hajrun lekum. Ata që shkojnë musafir ka thonë me ninu është ma mirë. Ruhsat i ka dhonë me hongër, po ka thonë me ninu është ma mirë. Pse, Edhe me thonë po ha me rrije që ditën, kjo është veç aj që kqyr me i qel vetit rrugë me dalë prej dinit zotin armit ka dhe e jo me hi n'din. Vllazën, pra djeve u thashë, sot do të flas ma shkurt prej fikhit, domethonë prej bazave të sheriatit. Ky ninim që na ka bo zoti neve farz, ymetit Muhammedit, ma s'pari duhet me kon ehel për to. duhet me kon muslimon, se nëse â aj që s'â muslimon, s'e ka farz ma atë Ramazonin, as namozin, as asnji. E dyta duhet me kon balig, me kon në bylyg, mos me konë fëmi, mos me konë fëmi, foshnje që s'mundet me ninu. Kur thom mos me konë fëmi, merret prej 7 vjet e poshtë. Ta s'kan me ninu. Përmi 7 vjet ai që mundet me ninu e baba s'guzon me i thonë mos nino, po duhet me i thonë nino bre bir n'mujsh me ninu. kur t'i bojnë dhet vjet rrehni n'mos u falshin, boni terbije në, në edukimin e fesë islame. Na hajt babo se i vi jeti, hajt, pa ta shyqyr zotit edhe s'po na vesin, me, me konë që na vesin, muslimani qështu duhet me edukue atë evladin e vet. Edhe ashtu edhe në agjinim, se edhe dje u thashë, vallahi një sen që i bon zarar zoti s'e bon farz për ymetin e Muhammedit. Midja në shtimë e insanit kur është e shprast, trupi i insanit është i shnosh. Midja e insanit kur është e shprast, menja e insanit është e kthjellët. Kur i kanë vetë shkencëtar, ku ke gjet lezet në dije, ka thonë kur e kom pas bo atë borkun unë. Kur i kanë vetë doktor, çka ke gjet sen ma i miri që i shnoshet njeri, ka thonë kur e kom lonë borkun unë. Hani edhe pini, mos e teproni se aj që tepron zoti ato nuk e don. Ka thonë s'pasna punë ne këtu, se qikjo është krejt doktorllaku që të lidhe. E vllazën myslimon, kjo është ham dynja, ham ahret. Ninimi që na ka bo zoti farz, është ham dynja, ham ahret. Po namazi që na ka bo zoti farz, ham dynja, ham ahret, se namazi pes her n'ditet po të pastron. Pes her n'ditet t'shtin me i la syt, me i la durt, me i la komt, nuk të len me erq. Edhe hin n'ibadet zotit dhul xhelal. E ninimi, ninimi ta pastron trupin. Sikur që është pastrimi i dijes, na që po mundohëm diçka me ditë, me bo ni pak, me dhonë këtë dije me qëki. Si, gjithsecili sen ka pastërtim, zeqati i shpisë është me marue një sobë për musafir, që me i thonë bujrum kur trokat në derë. Ajo është pastrimi zeqati i shpisë i kje, i ki tri soba për veti, ndash me e pastru shpinë tone, maro t'katërtën që kur vjen musafiri, thuj bujrum hajde. S'ka sen, që e, e, e kemi në dorë që nuk e ka zeqatin e vet vllazën muslimon. E veni ynë këtë musafirhanë e ka pas gjithmonë. E tash, Femnat pa kon të pastra në ninim s'mujnë me bu. Petkat kur i kon, mas thmisë, deri t'pastrohet, ajo s'guzon me ninu. As nuk guzon mu falë. Namazin Zoti ja fal krejt, s'ka me bo atë kaza hiç. A i ka 10 dit, a i ka 5 dit, a i ka 7 dit, Ato ai namaz i falet krejt kaza s'i lypet pej Zotit. Kqyre çka ka bo Zoti rahmet neve. Se kur 7 ditë kur të jetë ajo femën pa u fal. 7 herë 5 ato po bojnë 45 a sa po bojnë. Ato ti po ato namaze bohen shumë. Mu kthy ajo ajo motër me i fal ato 5 namaz 5 ato 45 namaze i vjen zor, Zoti s'e ka ngarku e ja ka fal krejt. Edhe ninimin i ka thonë s'bon me ninu kur t'jesh në atë hal, a ninimin i ka thonë jo se ky është i rrallë, një herë në muj, në motmot është një muj, të ka me ninu një ditë për një ditë. I pastër duhet me konë. Te burrat s'ka yzër. Te burrat yzër, si me thonë, nuk kemi pastër edhe s'muj me ninu, s'ka kësi yzër. Pra, gruja që është me barrë, gruja që është me thmi në gji, n'koftë se tutet që thmija i bohet e loqë, s'po ka gji, masi pa hongër s'ka gji shumë, ka këso gra që e është e dobët pej tomli. Munet ajo me hongër, edhe masanena masi të rritet thmija që të piqet me hongër thmija e ninon apet një ditë për një ditë. Ose qajo që jon me barrë edhe tutet që po bohet telef, e s'po munet me i përballue, edhe ajo munet me hongër masanena masi të ja falë Zoti e ninon një ditë për një ditë. Qishtu janë shartet që Zoti xhele shanuhu vllazën qysh nuk na i ka mshel dyert, por na ka lejue na ka lirue mirë, që ku gjithkush me mujtë me i përballue fesë islam. Plaku, siç thashë parë, han edhe jep ka një fidje. Po i smuti, I smuti që është i smutë. Nkoftë se çohet pej qasaj smuje, duhet me ninue një ditë për një ditë. Pra në koftë se nuk çohet pej qasaj smuje, ja fal Zoti s'ka nevojë për të me dhonë. Mezhebi i hanefive është qishtu, mezhebi i shafive thotë edhe për atë smutin duhet me dhonë. si që ka pas mundësi edhe nuk e ka krye emrin e Zotit xhele xhelaluhu xhele shanuhu. Mendojmë na që jonë sene të leta, po shiqoni vllazën, Pejgamberi alejhi selatu ve selam ka thonë men fate Ramadane ve lem jakdi ila ahir Ramazan. Hatta edreke Ramadanel ahar. Ai njeri që e ka kapërcye një muj Ramazan pa ninue. O kon i smutë a, o kon i nxonë a, o kon musafir. E s'ka mujt me ninue. E nuk e ka bo kaza, edhe ka mujt me bo kaza, e ka nxonë qetri Ramazan, la jakbelullahu saumehu, Zoti s'ja bon kabul qat Ramazanin që ja bon të qeni në. Pse e ka lon ai motmot pa e bo qetë? Seni i mirë nuk lihet për nesra, seni i keq lihet për nesra, i miri punohet meniherë. Vllazën, pos qëtyne që i niet, që kanë ruhsat me hongër, qetërkush ruhsat me hongër nuk ka. Ai njeri që e han një dit, Pos qëtyne të Ramazanit, vllazën nuk mundet ai me krye, as nuk mundet me mshel atë ven, edhe në koftë se e ninon krejt. Pejgamberi sallallahu tala aleyhi ve sellem, vet në hadis ka thonë, Një njeri që e kapërcen, një njeri që e han një ditë në ditën e Ramazanit, me kast, lem jakzihu, nuk mundet me bo kaza, ve leu same dehre kullehu, edhe në koftë se e ninon krejt motmotin për atë. Një njeri që e han një ditë mujit Ramazanit, krejt senen me ninue që ka hongër me kast, nuk mundet me lo atë xhezo. Qetër është ajo një njeri që Zoti na rujt e kap etja edhe pe sheh që po kërdiset, edhe pej zorit e han at dit, atëherë aj me ninue një dit për një dit mundet. ose njeri që jo, që jo e han at mujn e Ramazanit, jo me qëllim, por ka gabue, e ka bo nijet aj, edhe ka gabue, ka hi në, në Ramazan, po gabon e thotë vallah kur erdh diku dreka, ja para dreka, ja diku thotë qëtë du me prishë dhe e prish. Që ky tash, ma të parin xheza e ka, itku rekabetin mumine, ka me lëshue një qole muslimon, sa don le të bohet ajo. Po mos po mos pas. Duhet si, si jamu shehrejni mutetabiajni, duhet me ngjinue dy muj dit pa i, pa i kput hiç, s'guxon me i kput hiç, xheza për ati, edhe një për, për një me bo kaza, gjashtëdhet e një ditë për një ditë. Po mos mujt me po s'ka fuqi me ninue, atëherë ai mundet me bo, it'amu sittine miskinen, me ju dhonë, me hongër dhe me pi me një gjashtëdhetë fukaro. Pa qit dënim, Ai që e han një ditë, masi ka hi në Ramazan, masi e ka bo nijet dhe e ka prishë me kast, pa qit dënim aj nuk mundet me pshtu. A ai që s'e ka bo nijet hiç e s'o hi hiç, ai dhe të ninon badihava âsht mot mot se me këtë një këtë hesap. Qishtu i ka hesapet dënimi i mujit Ramazanit, vllazën muslimon, Runa zot pej at, pej kadereve ja rabbi, inshallah Zoti s'na bon kader me kon pej atyne qi e asojnë emrin e zotit edhe nuk e ninojnë mujin e Ramazan. E tash po himë edhe pak në disa fjalë, çka ka thonë Pejgamberi alejhi selatu ve selam, lidhje me këtë Ramazani Sherifin, se nuk e kemi fort larg edhe penalëm, Pejgamberi alejhi salatu ve selam ka thonë, utijet ymeti fi shehri Ramadane, hamsen lem jutihinne nebijun kabli. Pesë sene ju kanë dhonë ymetit tem që kurrnjë pejgamberi përpara nuk ju ka dhonë. Një pej tyne është idha kjane evvelu lejletin min shehri Ramadan. Kur të bohet ma e para natë e mujit Ramazanit, jenzurullahu azze ve gjelle ilejhim, Zoti i kqyr ata me rahmet vetë. Ve men nezarallahu ilejhi lem juadhibhu ebeden, ata njerëz qi Zoti i kqyr, me azab ata njerëz nuk i bon. Inshallah jemi edhe na pej atyne. Duhet me folë buha, e ninimi si ninim qysh flet, Kurani si Kuran qysh flet. Domethonë, njerëz si flasin edhe nuk e dokumentojnë fjalën, atëherë ata shumë gabojnë. Se njeri, njeri për me, me besu, Ai mundet me thon atë që s'ma merr menja, apo që menja jon s'un me i mrri ato të tona, jon të shkurta mentë tona, e tash për mos me gabu dikush me thon diçka po du me e vërtetu, që kqyr Zoti çka ka thon që flet Kurani, flet sadaka, flet zeqati, flet ninimi, flet lëkura, flet koma, Flet shpina e s'flet goja. E qe çka ka thonë Allah gjelle gjelaluhu ve gjelle shanuhu. Men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnih. Kush është ai që mundet me bo shefat te Zoti për pa e urdhnu Zoti. Kërkush. Pejgamberi na bon shefat, Zoti e lejon. Ky çka ka punu? Ajo lëkura e insanit vetë flet edhe ja bon ispat insanit çka ka punu. Atëherë kthehen ata gjehnemlitë i thonë ve kalu li gjuludihim. U thonë lëkurave të veta. Lime shehidtum alejna. Pse de na e botë ispat këtë keqen, po edhe ju tash me ne duhet m'u djegë. Kalu i thon lëkurat i thot gojës edhe menës që atina i thot entakanallahul-ledhi entaka kul-le shej'in na ka dhonë Zoti fuqinë me folë sikur që ja ka dhonë secilit sen na tha Zoti fol bone ispat s'kem pasë qare pa folë të të Me këto po po ju tregoj që Pejgamberit i ka fol guri, e ka marrë gurët i ka qitë në dorë, ka ni Pejgamberi tu bo tespih Zotin gurët, zallin, e ka marrë prej dorës vet e ka qitë n'dorë të Ebu Beqiri Sidikut, e ka ni tespihin kah e bon tespih Zotin dhul gjelal. Innema emruhu idha erade shej'en en jekule lehu kun fe jekun. Hazreti Isa të deknin e thirrke, ai prej vorrit thojke lebbejke ja Isa. U qelke vorri, i dilke i dekni, e vetke Hazreti Isa që për të a për të kënë vorr. Këto janë emre të zotit, fuqitë e zotit, tyne me ju përballu kërkush nuk mundet, këtu menja e insanit kabul nuk e bon, po e bon kabul zemra e insanit, E për këtë sebep edhe këtu po thom, xhenabu Allah tyne ju jep fuqi edhe e bojnë ispat, kurani edhe nimi që ky njeri ka nimue edhe ka, ka knu kuran, ja Rabbi anë mundësi t'i nimojna, edhe me emër të Zotit xhel-le xhelaluhu e xhel-le shanuhu, atina që ka nimue i nimojnë, edhe atina që kanë knue Kur'an i nimojnë. Megjithëse ka hala që shumë sene duhet me i fol, vetëm për atë çka që s'po ka vakt, veç edhe qit hadis të fundit po e sosim, edhe inshallah në tjetrën ditë apet inshallah i e më dorë dhe të kjo. Tjerat sene. Edhe ky tha, ma min kaumin ixhtemeu fi bujutin min bujutil-lahi jetlune kitab Allah. Një milet, një popull, një muslimon që buhen tub një vend, një xhami, Që e knojnë Kur'anin e Zotit. Ve jetedaresunel Kur'ane bejnehum. Edhe ja e mësojnë Kur'anin nërmjet veti, kush din dikush ma mirë i mëson ata tjerë. Illa, po në koftë se buhen tub edhe knojnë, e mësojnë Kur'anin, edhe e knojnë Kur'anin, Edhe ju këto që pi boni, deshta me ju thonë, me këto mas mrami që me emër të zotit, emnat e juj, n'arshu Rahman përmenen, melaqet rreth e rreth qetu i kini, edhe Zoti dhul xhelal në këtë vend, me rahmet këtë ymet e këqyr, Allah e ja rabel alemin shyqyr i koftë qi na ka bo nasib me konë prej tyne, e me ngue Kur'an, Katun tjetër bidat rritë më speci, nesër është e marte, na këtyne herë vaz nuk kemi dhonë, në paçi qefin apet dal e ap ders, unë s'pritoj me fol, e ju në paçi qef apet hajdeni unë ju e ap ders, këtyne herë atët së konë, që keni qefin apet edhe nesër inshallah ju e.